Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Maghimay, sindi ang magtasipa sa moripi Maghimay, sindi masamang trip Pabayaan ng mga tunay Matira at maiwan ng mga inggit Makinig, makisama, makisindi Maniwala pero pauto ka hindi Dami dyan maingay pero wala silbi Di kailangan na tularan ng galawan ng mga I'm both feeling good vibrations Embrace it though for the best shit I'm sober Eyes though stay faded Patago pero dama mo pa rin aking aura Give a damn about a hater Pakiko na wala na din ang kalawakan Bumala makababa makababahaba ang mata mga tropa't manatili makapaghimay Sindi ang mutasik pa sa muritig Maghimay Sindi ang mutasik pa sa muritig Maghimay Sindi ang mutasik pa sa muritig Tasik pa sa muritig Yeah, ipa sa muritig Maghimay Hiwalay ang sa bunga ng baitang Huwag mong ipilit kung di ka hiya Pampagaalan ng pakiramdam Di mo na kailangan pa muli magalinlangan Basa mo sa kaliwat, at kuling mo sa kanan Higo pa sakya mo lang habang may nakasalang Sari lang at tama ramdam ko lang ang gapang Mmm, wala kas matindi Baka naman pare pwede makisindi Tama-tama lang hindi na makahindi Papikit na pero bawal ang umidli Mmm, masarap ang ihip Lumilipad na naman ang isip pa ah. Ako nakasara, buksan mo para mata Kailangan mong gamitin na sumilip Sa kalaw napakaganda Para bang ako'y nakatapos sa alapak ba't di nababaksa Pakiramdam ay nagbabago Sana nga di na to maglaho Lumilinaw na ang malabo Ang saya lang na may kasalo Maghimay, sindihan mo ta si Pasa mo repeat Maghimay, Naghimay, naghintay, tas ipapasa ulit Ganyan talaga ang buhay, huwag ka nang magalit Yung iba ay nagtagal, pero merong kapalit Pangarap tagal kong hinintay, tagal kong kinulit Higupin ang nagbabaga, damahin magandang tama Inaayos sa aking buhay dahil hindi na nga ba aming nawalang ginto Ngayong pakakapaling pera hanggang sa magmukha tong libro